Təqlid nədir? Təqlid? Təqlid lüğəvi cəhətdən boyunduruq altına düşməyə deyilir. Boyunduruq altına düşməyə deyilir və e, istilahi cəhətdən alimin sözünü dəlilsiz götürməyə deyilir. Bir alimin sözünü dəlilsiz götürməyə təqlid deyilir. Dəlillə deyəcəm. Və ümumiyyətlə təqlidin növləri var. Məsələn, təqlidin elə növü var ki, haramdır, olmaz. Təqlidin elə növü var ki, vacibdir. Vacibdir. Yəni, var ümumi təqlid, var xüsusi təqlid. Var, məsələn, bir məsəbi götürür, deyir ki, məsələn, mən şafi məsəbindəyəm, mən həmbəli məsəbindəyəm. Məsəbim mənə nəyi halal etdi, halaldır, Nəyi haram etdi, haramdır. Bu caiz deyil. Amma bir də var, məzhəb demədən, bütün alimlərdən götürmək, təbii ki, alimlər ilə bu da təqlid sayılır. Amma əgər bunu sən dəlillə edirsənsə, buna deyilir ittiba, yəni tabiçilik. Məsələn, bəzən deyəndə ki, siz deyir təqlid əhlisiz. Məsələn, Şeyx Əlbəniyə təqlid edirsiniz, Şeyx İbn Bəzi təqlid edirsiniz. Biz deyirik, yox, bu təqlid deyil, bu ittibaq. Çünki biz Əlbənini Əlbəni olduğuna görə qəbulləməmişik. Biz Əlbəniyə dəlilinə görə tabi olmuşuq. Amma burada dəlil məsələsinə gələndə isə, bu da ayrı bir temadır. Yəni, məsələ belə deyil ki, alim fətva verəndə mütləq dəlilini deməlidir. Çünki sən o dəlili qavrayacaq e, gücdə sənmi? Və alim hər kəsin sualına cavab verəndə durub ona rusca deyə açıq verməlidir. Yəni belə deyir də, durub ona usul fiqhdən dərs deməlidir ki, burada bu ayə var, bu ayə mutlaqdır, başqa hədisə görə bu müqayyətdir. Durub ona hərənin sualına cavab verəndə bu şeylər deməyəcək ki, alim istihad edir. Quran sənə cavabını verir, hazır cavabı sənə deyir. Bəzən dəlilini zikirləyir, məsələn, filan-filan dəlillərə görə Ola bilər ki, fikir bəzən zikirləmir. Orada ortada e, başqa dəlillər var, qiyas və s. Hər bir halda demək istədiyim budur ki, təqlid ilə ittiba arasında fərq var. Təqlid alimə dəlilsiz tabi olmaqdır, ittiba isə alimə dəlillə tabi olmaqdır. Ona görə sələf daima ittibaya çatır, təqliddə yox.